todos sus jefes, que en un paquete mandaba ya volar. Chivato, balcoietatik cámpora Y como bien con tus... Chivato, fuera de los balcones. En los conciertos que daba por aquí. Al boca bakean itxi eta... Los días que te quedan son una cuenta atrás señala a empresarios y responsables políticos que nos obligan a ir a trabajar sin protección ninguna. tan sear, gure osasun zerbitzuetan murrizketak tan dituztenekin haserretu. Los conciertos que daban por aquí. Critica a los que priorizan macroproyectos como el TAP a los servicios sociales. los días que te onura ekonomikoak jendearen bizitzaren gainetik jartzen dituen sistemaren kontra jo. Ya tienes con quien meterte, no? Pues ahora deja de hacer de policía. Herri honetan ez ditugu inoiz txibatuak maite izan. Son una cuenta atrás